50 languages. 52 52ในห้างสรรพสินค้า als grans magatzems เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม anem als grans magatzems ดิฉันต้องไปซื้อของ Tinc alguns encàrrecs. ดิฉันอยากซื้อของหลายอย่าง Vull comprar moltes coses. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะ On són els articles d'oficina? ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Necessito sobres i paper de cartes. ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก n e c e s i t o llapis y mocadors. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน On s o n els mobles? ดิฉันต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก n e c e s i t o un armari y una calaixera. ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Necessito un escriptori i una prestatgeria. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ On són les joguines? ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Necessito una nina i un osset de peluix. ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Necessito una pilota de futbol i un joc d'escacs. ผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ On són les eines? ดิฉันต้องการค้อนและคีม Necessito un martell i unes alicates. ดิฉันต้องการสว่านและไขควง Necessito un trepant i un tornavís. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน On són les joies? ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Necessito una cadena i una pulsera. ดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู Necessito un anell i arracades.